Thank you. All right. Ha? Magpatalo siya. Magpatalo ka daw. Try ko. Ha? Da-try ko. Tatry mo magpatalo. Sige. Tatry niya magpatalo. Subukan mo at hindi ka magpatalo. Kailangan ko eh. Mas kailangan ko. Lumalaki yung mga bata. <laughs> Ah, sige, usapin mo. Ikaw na makipag-usap. Sige. Buntis ang sister ko. Malapit kabua kabuanan na niya. Di ba, Fong? Oh. Oh. Oh, eh, yung kapitbahay namin, buntis din. Oh. Sa akin umaasa. <laughs> Wala akong parents dito. Oh, Wala ka? Wala Parents. akong parents dito. nag iisa ako dito. Nako, parehas naman tayo eh. Wala, nag-iisa lang ako. Eh, taga dito ka naman eh. So may family ka dito. Ako wala. Ay, hindi. Hindi ako taga rito. Ibang planeta. Okay! Eto, sikat na sikat mga kapamilya. Alam niyo ba, nung una lumabas to dito na Pokyaw, napaka-stand SRO ang show niya sa Metro Bar. Ganun katindi, tama ba yan? Apa, salamat. Nagpapasalamat ako sa Wawawi. Wow, talaga. Ano Ayan. ka ngayon? Hindi ka pukyaw. Ano ka Ah. ngayon? Aspu. As na may nararamdaman pa rin. Ano ang <laughs> nararamdaman mo? ano ang nararamdaman mo? Tao ka pala, tao. Oo, na masaya pala. Ah, ito, maganda. Alam nyo, hindi nyo na, hindi nyo napapansin. Si Puho, may dinadala to eh. Puho. Ito na sabihin mo sa kanila. Ito na pagkakataon po. Dapat nga maging masaya ako. Alam mo yon Kasi may kinuwento ko sa inyong yung sa boyfriend ko. <laughs> Magkabalikan na kami. Naging, ano siya? Naging mas sweet. Naging... Nakakahiya eh. Ang dami niyang... Alam mo yan, naging matulungin na siya lalo ngayon. Nagbaga na siya. Kasi yung kapitbahay namin may poso. <laughs> Mag-iigib kami, dalawa kami. Nakatuwa kasi matulungin na siya. Katanayan nga siya yung magbobomba. Alam mo yan? Pero ako yung magbubuhat ng mga ano. Pero okay lang naman yan kasi... Love you too, pare. eh, ba, ma masaya kasi kung noon pork chop, ketchup yung kinakain ko. Ngayon masaya na kasi beef steak na siya. <laughs> Barbecue stick nga lang sa akin. Sabi niya, maganda raw yan. May pagkain ka na, may toothpick ka pa. Nihirap lang kasi puro sa lubsob ang nararamdaman ko. Pero, parang nagdadalawang isip pa rin ako na tuluyan ko dahil kagaya nga nung sinasabi ng mga kasamahan ko, mga, alam mo na yan, mga katrabaho ko na, eh, magnanakaw nga siya. Kasi yung una, inisip ko na yung ref na misplaced lang. Pero hindi eh. Nawala na yung TV. Nawala yung aircon, electric fan, component, iba mga appliances. Sumadya ako one time sa kanila. Nakita ko lahat ng mga gamit ko. Sabi ko, ano ginagawa ng gamit ko rito? Sabi niya, hindi. Ipaparaffle ko to para sa mga mahihirap. Natuwa naman ako dun sa puntong yon kasi matulungin naman pala talaga siya. Ako nga lang yung nagsasakripisyo. Katunayan nga, pinaraffle niya talaga. Sa sobrang tuwa ko dahil gumagawa siya ng mabuting bagay lang sa kapwa, sumama pa ako sa pagpaparaffle siya yung bumubunot. Nagulat nga lang ako dahil una niyang nabunot, pangalan niya. Pangalawa, pangalan pa rin niya. Pangatlo, pangalan pa rin niya. Alam mo, parang jackpot nga, eh, nakuha niya lahat. hindi, lang, hindi ko naman makuha ang umangal kasi valid kasi may DTI representative. At yun yung nanay niya. Kaya sabi ko, nagiwalay na tayo. Ulit. Ah, hindi ko na kaya ang mga ginagawa mo sa akin. Sabi niya, okay lang kasi ready na raw siya. Kasi kahit iwalayan ko siya, may trabaho na siyang nakita. May nakita na siya. Isang salon. Kaya pala iba yung naramdaman ko. Bakla rin ang loko. Boom! <laughs> Ladies and gentlemen! Ibang klase to! You're the man! Paplag lang ako. Pero ba ang lahat? Ako ang sabi sa inyo, abangan nyo po, anong araw ka muna sa punchline? Ah, sa punchline po, every Tuesday. Sa laugh line po, Monday, Wednesday, Saturday. Sa Metro Bar po, Friday. Wow, ganun ka Ayan po. CFC subscribers, panoodin nyo to. Lahat ng mga problema nyo, pag pinanood nyo to, madagdagdagan sa saya. May show po Diba? ulit ako sa Kailan? February